غرباء alaih salatu wa salam nam mora biti draži od očeva naših, sinova naših i samih nas i od sviju ljudi. U protivnom nemamo vjeri. Jer ga je Allah tabareke wa ta'ala poslao kao milost svim svjetovima da nas izvede iz teskobe dunjaluka Allahu dozvolu od prostranstva Dunjaluka i Ahireta, iz obožavanja nekog drugog, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala, i iz mraka na svjetlo. Oh, سنمضي للخلود Rasulullah je tačno boravio na ovom svijetu koliko je bilo potrebno da objasni čovečanstvu ko je, šta je, zbog čega je poslan i kako se ide prema džennetu. ونناضل ونقاتل من جديد A u protivnom, ako se odustane od njegova sunneta, onda je to lijevi put koji vodi direktno, bez presjedanja u džehennem, da nas Allah tabareke wa ta'ala sačuva džehennema, a podari nam džen- džennet firdausil a'la, da budemo u komšiluku sa našim poslanikom, ali salatu wassalam, i ostanemo tamo za ebeda.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 Sigurno da nema. Poslanik kada je salatu wa sallam nam mora biti draži od očeva naši, sinova naši i samih nas i od sviju ljudi. U protivnom nemamo vjere. Jer ga je Allah te bareke wa ta'ala poslao kao milost svim svjetovima da nas izvede iz teskobe Dunjaluka Allahovom dozvolom u prostranstva Dunjaluka i Ahireta iz obožavanja nekog drugog mimo Allaha subhanahu wa ta'ala obožavanje Allaha subhanahu wa ta'ala iz mraka na svjetlo Rasulullah je tačno boravio na ovom svijetu koliko je bilo potrebno da objasni čovečanstvu ko je, šta je, zbog čega je poslan i kako se ide prema džennetu. A u protivnom, ako se odustane od njegova sunneta, onda je to lijevi put koji vodi direktno bez presjedanja u džehennem da nas Allah tabarake wa ta'ala sačuva džehennema a podari nam džennet firdevsil a'la da budemo u komšiluku sa našim poslanikom alaih salatu wassalam i ostanemo tamo za ebeda. 64. vid ili način, metoda da pomognemo Allahu, a poslanika sallallahu alaihi ve selleme jeste da postičemo ljude da čitaju izvornu siru a neke, a ne neke izmišljene priče koje se onako smišljaju uz kave i razne druge povode. Ima jedna sira, ima jedan životopis, ono što je poslanik kada je sratu osram o sebi kazao, ili prenijeli ashabi da su ga tu i tu, tako u takvom halu zatekli. Znači ono što ima isprava lanac prenosilaca. Sve ostalo, bilo iz neninog rukava ili nečijeg djelđana, to ne uzimamo. Jer danas imamo razne israelijate, pa često ljudi u pogledu Allahu i poslanika svašta govori. Vjerovatno nikog nema među muslimanima ko malo posjećuje džamije, a da ne zna priču da se Ejub alaih selam srdio u bolesti. To su izmišljene priče. Ili da ne zna da je Musa ali Selan imao govornu manu. Ili da je Jusuf ali Selan zamalo učinio zinaluk. I tako dalje i tako dalje. Sve su to znači posljedice neispravni i neprovjereni priča i pogrešni tumačenja određeni situacija kroz koje su prolazili Allahu i poslanici, a na čelu svih njih Muhammed sallallahu alaihi ve selleme. Zbog toga mi moramo ljude usmjeravati da čitaju izvornu siru koja je utemeljena ispravni lance prenosilaca, a svaki prenosioc ima svoju biografiju da se tačno može ustvrditi da li je putem jabuku jeo ili je devi lagao, a da ne govorimo onda da je nekada u životu, u nekom poslovanju ili u nekom ibadetu nešto spušario. Od takvog se sigurno nikad ne bi uzelo. I onda imamo izvornu siru, imamo, znači, originalan životopis naše poslanika, ali se ratu sram, i ne ostaje drugo na vjernicima, nego da se nađu u toj siri svakodnevnu svoju, svakodnevni svoj život prilagode životopisu i siri poslanika mhm. ali se ratu o sram. 65. vid pomaganja a poslanika ali se ratu o sram se ogleda u tome da se moraju odbaciti svi šupohati koje svakodnevno obacivaju orientalisti u pogledu poslanika ali salatu wasalam pa ćemo često čuti priče kako je poslanik ali salatu wasalam činio ženama nasilje tako što je bio ženkaroš po njihovom da Allah sačuva da je čovjek koji je oženio malo ljetnicu, oženio je Ajšu u šestoj godini I oni to zloupotrebljavaju. Neće da objasne šta se tu desilo. Kako bi na taj način, jer ne mogu naći ništa drugo, kako bi unijeli i narušili autorite poslanika, ali i salatu osalam. I zbog toga mi moramo svakodnevno razbijati razne šubuhate i sumnje kod ljudi, pa i u ovom pogledu, Prošli put smo kazali kako je tukao poslanik Ali Salatu Osran svoje žene. Odgovor je nikako. I rekao je, najbolji među vama su najbolji prema svojim ženama. Isto tako, kažu poslanik Ali Salatu Osran je bio ženkaroš. Šta će njemu deve žena? Ovo ili ono, pa trebamo znati na koji način da odgovorimo i da kažemo tako je, ima nešto u šarijetu što se zove al-hususijad. Znači, specijalne karakteristike za Allahova poslanika, ali i salatu wasalam. I mi vjerujemo da je samo njemu to bilo dozvoljeno, a ne ostali vjernicima. Kao što mu je bila zabranjena sadaka, dok nije zabranjena ostalim vjernicima. Tako da su neke stvari bile dozvoljene poslanicima, a nisu bile dozvoljene drugim vjernicima. Navodi se slučaj da je Sulejman ali salatu sa imao oko 300 žena. Tako u njegovom šerijatu Allah njemu odobrio. I zbog toga moramo na tešu bohate znati odgovor, jer u protivnom možemo i mi potpasti pod priču oni koji imaju velike institute na kojima svaki dan sjede, imaju naočale kratkovidne i dugovidne. I vidjeli ste kad filozofi govore, najmanje u, u pet rečenica sto puta naočale s nimi. Pa i stavlja. Pa on tebe želi s tim naočalama svojim obsiriti. Tako da ono što ti kaže, nema šta kazati, da te zbuni, jer ti gledaš u naočale, Možda gledaš i koja je firma to proizvela. Jesu kod tebe sliče ili nisu? A njemu je cilj da ti proda smeće u celofanu. I zbog toga muslimani moraju biti svjesni da kao što ima muslimana, gariba i pojedinaca, koji će umrijeti na onome na čemu je bio poslanik kada je sada tu Tako ima na hiljade, na milione Allahu i neprijatelja koji ustaju do podne ne vole sebe, a od podne nikoga drugog. I stalno razmišljaju kako da oskrnave ovu vjeru i kako da udare na čast ove vjere. I onda samo izađe neki novinar ili neki pjesnik ili neki književnik ili neko i tu ideju plasira u javne medije. Idemo malo da, do područja intelektualaca, mislioca, novinara, da vidimo mogu li ove sorte ljudi, može li ovaj stalež da pomogne poslanika, ali salatu vak salam, i te kako. I te kako. Kur'an je objavljen između ostalog da kaže ovima ima Allaho govor. Voma uvodi šair, tamam kad je počeo Ebu Džehel da govori on je pjesnik, kaže Kur'an, on nije pjesnik. I danas ljudi govore retoriku, govore, koriste retoriku govora da bi na taj način odvratili ljude od izvora i dali im mutnu vodu. I zbog toga intelektualci mogu biti intelektualci ili intelektulci. Jedno od to dvoje mogu biti. Ako pozivaju sunnetu poslanika ali se salatu wasalam, onda su ovo prvo. A ako ne, kažu horoz je glup, a tukas je glup na kvadrat. 66. vid pomaganja poslanika ali salatu wasalam jeste da ovi intelektualci, novinari, mislioci moraju isticati ličnost poslanika alaih salatu wasalam u svim prilikama i svim programima. Pošto ste vi pametni, imate napismeno da ste pametni, gdje god dođete, znači vi ste legalni, imate pravo da pričate, ako vaš govor ne bude počinjao sa kala Allahu, wa kala Rasul, ponizit će vas Allah, Čelešanuhu, pa ćete biti novi Ebu Džeheli koji do njalu kom danas hode. I zato intelektualci, novinari, mislioci moraju koristiti sve metode i sve prilike da progovore o najboljem čovjeku svih vremena i da ga prestane onako kako je Allah te bareke od Allah zadovoljan da govorimo o poslaniku alaih salatu wa salam. 67. vid način ili metoda da novinari, intelektualci, mislioci pomognu poslanika alaih salatu wasalam jeste medijska borba protiv oni koji pokušavaju da udare na čast ove vjere i na čast vjeroučitelja ove vjere kao što su židovi i kršćani. Znači, židovi i kršćani, oni neprestavno žele da utrnu ovo svjetlo. S druge strane, moraju postojati pametni ljudi, školovani ljudi, koji će na njihove marifetluke znati medijski kako treba odgovoriti. Čija je ovo zadaća? Ovo nije zadaća običnih ljudi, beduina, običnih masa, Zato što će im neko kazati, pa vi ne znate padežima pričati. Vi nemate, našli smo nas nepametni, to nije vaš posao. Bravo, mi ćemo orati i kopati, sjeno i balagu skupljati, ali vi iskoristite svoje minbere, pa kažite i predstavite poslanika, ali je sada tu osram, kako mu dolikuje i nemojte osjećati prilikom toga kompleks manje vrijednosti davice krvatama, raskomodite se lijepo, budite komotni, kao što je bio komodan poslanik kada je sratu od sran, da predstavi sebe i svoj umet i tako će ostati do sudnjega dana. 68. vid pomaganja poslanika, ali je sada tu osram. Ne smiju ovi novinari, intelektualci, mislioci, zloupotrebiti medije kao što to danas radi. Upravo one medije koje oni drže u svojim rukama i napraviti medeljšu uslugu kršćanima i, i židovima tako što će njihov program kako oni govore o, o islamu da to ide kroz muslimanske medije. Što je nažalost danas česta pojava. Mi puštamo film po zastavu Muhammeda sallallahu alaihi ve selleme, u kojoj gledamo trbušnjake, slušamo muziku i glumce koji su najveći neprijatelji Islama. I mi se divimo tom filmu. Zloupotrebljavamo one medije koje imamo svojim rukama i da pustimo, znači, sinu poslanika, ali i sratu o sranu onako kako jeste originalu, a ne onako kako nam čorbu skuhaju židovi kršćani koji sami sebi ne žele dobro. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء on se samo svađaju ali pošto smo mi dežurni krivci za sve onda se oko nas su jedini židovi kažu kršćani ni na čemu nisu A kršćani zgovaraju pa kažu židovi ni na čemu nisu. Pojavi se Hitler pa i mete, pojave se židovi konstantno pa i zloupotrebljavaju, koriste za svoje roblje, i za svoje sluge. Tahsebuhum džemi'an, vokulubuhum šetta. Misliš ti da su oni jedinstveni, a njihova su srca i tekako razjedinjena. Ali kada imaju zajedničkog neprijatelja, onda ne treba Vuk iz Zagreba i Beograda, osim da sjednu i zajedno kavu popiju i kažu šta će sa pošaškim muslimanima na ovim prostorima. 69. vid pomaganja poslanika, ali sratu od sran, ovi intelektualci, novinari i mozgovi trebali bi konstantno da organiziraju razne seminare, to jeste tribine, na kojima će pozvati nemuslimane, da bi predstavili ličnost poslanika, ali salatu u selam. Znači, one nemuslimane koji onako javno se ne oglašavaju da su zadrti neprijatelji islama, nego onako kažu mi sve tolerišemo, Mi nemamo protiv islama ništa, ali ga eto nešta nećemo. E takve treba pozvati i objasniti im ko je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. To treba upravo da bude zadaća. Školovani, učeni, oni u koje se upire prstom, da bi oni trebali biti predvodnici i da bi oni trebali napraviti reforme u društvu, Pa zbog toga odi se ovo i traži. 70. vid pomaganja poslanika sallallahu alaihi ve selleme treba izložiti sve one pozitivne vrijednosti na tim tribinama i to one vrijednosti koje su spomenuli nevijenici. Vi znate kada su veliki stručnjaci, nevijenici, pokušali da pravi neki poredak od stotinu najuglednijih ljudi na svijetu. Nisu mogli da zaobiđu ličnost poslanika ali salatu vrstana. I kao što znamo, na prvo mjesto je stavljen poslanik ali salatu vrstana. Nisu mogli zato što će to dijelo ići u eter. Ljudi će čitati biografiju svakog Nobelovca, svakog nekog tamo anamo stručnjaka koji je Kobajagi doprinio čovečanstvu. Pa će analizirati. Pa će možda postaviti pitanje a zašto je Muhammed s.a.v. izostavljen? Ili zašto je stavljen negdje tamo u sredinu? Ili možda na kraj? Pa nisu mogli osim da ga stavljen na prvo mjesto. Pa takve treba isticati i njihove izjave koje su rekli u pogledu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kako bi tukli nevjernike njihovim oružjem. Evo ovo su rekli vaši najučevni, vaši najnepredni, pa šta ćete vi onda kazati na ovaj govor? Kako bi koristili određene izjave njihovih stručnjaka, naučnjaka, novinara, intelektualaca koji nisu mogli, ne zbog toga što oni vole islam muslimane, ne, naprotiv, oni se danonočno bore protiv islama, međutim, treba im u datom momentu pojena, pa lako je onda dobiti pojene, samo obrađivaj onoga kome se ne može prigovoriti. Ni sa jedne strane otićeš, bit ćeš popularan, bit ćeš ugledan, i dobit ćeš ono što si tražio, a ne nevjernik da najbolje zanijeti nema sevapa, jer nakon kufra nema više sevapa. 71. vid pomaganja poslanika, ali salatu osalam, <clears throat> na tim skupovima, seminarima, moraju intelektualci, školovani novinari predstaviti menheš poslanika, ali salatu osalam, onakav kakav je on u svojoj biti i objasniti narodima i nacijama da se poslanički meneč ne može prevazići. Nema musliman potrebe da se oblači na nevjenički način. Jer mi smo druge učili civilizaciji i mi znamo šta je kod nas u našoj vjeri nužda da moraš pokriti. Što je strogi fart. I kod muškaraca i kod žena. To je za nevijenike još uvijek sredinski brod. <clears throat> Mi muslimani moramo, to jeste intelektualci, objasniti menheš poslanika, ali sratu oslam, da on ne može zastariti. Da on nije kameno doba. I da odjeća islama, miris islama. Edet moral, ahlak islama je stvar koja se ne može prevazići. Da bi dobili ponovo na sceni sunnet poslanika, ali salatu wasalam, u originalu. Jer danas ćemo naći ljude koji lijepo govore o poslaniku, ali salatu wasalam, već u muslimanima, moraju tako iz dva razloga. Govoriti ružno o poslaniku, ali salam, je kufr. Broj dva ne možeš naći poslaniku ali latu wasalam zamjerku. Ali kada pogledamo te ličnosti koje govore, njihov svakodnevni život, način jela, pića, spavanja, od, od, odjevanja, onda vidimo da se oblače često nekad ko Marx, nekad ko Engels, nekad ko Carter, nekad ko ovaj ili onaj, papa neće iz svoje odori, Neki dan hodam po novom pazaru i vidim čovjeka u dželabi. Kapa nekakva. Da insan nije malo bolje pogledao, pomislio bi neki brat. Kad ono pop. Ne stidi se svoje vjere. Ne stidi se svoje odore. Hoda u pol muslimanskog grada. Gdje su muslimani većina. Bar poimenično. Bar poimenično. On ima svoj paganski ponos. I ne da svoje odore. Nećeš naći popa u farverkama. Nećeš naći da je pop stavio telefon na kajš. I da je stavio krvatu i utegnuo se kao da je pilot. Nego ćeš ga naći u svojoj paganskoj nošni za koju je spreman glavu izgubiti. Pa zašto onda muslimanski intelektualci ne uzmu ibret da poslanik Ali Sratu Sram je došao s vjerom koja u pogledu vjere nema potrebe za export, import, za, za izvozom ima potrebe, a za uvozom nema potrebe. Znači ovo je vjera koja nema potrebe da gleda kako se je ko začešljao pa da kaže aman što mu je lijep. Pric. Ova vjera je sve regulisala. Ova vjera se brine kako ćeš u halu ući, kojom nogom i kako izaći i šta tamo smiješ govoriti, a šta ne smiješ. Kako ćeš se oprati poslije male i velike nužde. Ova vjera nema potrebe osim da drugima objasni koji to ne znaju i koji su nervozni zbog toga što se ne znaju oprati kako treba. A kamo li da od uzimamo način govora? Uzimamo njihov riječnik, pa sami sebe zbunimo nekada, pričamo. Ne razumiju nas ni oni intelektulci koji sjede do nas ili suprot nas, a kamo li obične mase? I zato je poslanik kada je salatu sram imao jednu od dvijesta muđiza, a ona se zove Džavamiju Kelim jezgrovit govor. Jasan govor ko dan. Malo riječi, a sve jasno. Nema potrebe gr, gr, gr, gr, gr, gr. I na kraju ništa nije jasno. Govori normalnim jezikom. Govori bosanski da te čita svijet. Razumije. 72. vid pomaganja poslanika, ali salatu wasalam, iskoristiti medije elektronske i pisane, pokretajući razne kvizove islamskog sadržaja u kojima će se objašnjavati sira poslanika ali salatu wasalam. Skoro na jednom sjelu sjede muslimanke, neke od njih i zadnose, pa je počela priča o Omeru Ibn Khattabu radi Allahu ta'ala anhu. Pa jedna naša muslimanka rekla, ko je taj? Odakle? ili iz Sazina ili iz Bihaća. Znači, najveće ličnosti u islamu mi ne znamo o njima hama ništa. A da je pričati o nekim čumurima po ovom svijetu koji hodaju, onda znamo i gdje večera, u kojoj hotel spava, i za koji tim igra, i u kojoj firmi radi, i na kojoj je poziciji, sve o njemu znamo. I zbog toga Moraju se elektronski mediji iskoristiti i da se takvičari, to jest oni koji učestvuju, nagrade da to bude postsajnog karaktera. Kao što imamo na televizijama, ljudi igraju loto, igraju ovo, igraju ono, haram čine ono što je Allah strogo zabranio, traže neku haramušu i napaku koja nije ispravna, treba iskoristiti to vrijeme i pokretati razne vidove kvizova, gdje će se omladina natjecati i na taj način učiti o poslaniku, ali je salatu wasalam. 73. vid pomaganja poslanika, ali je salatu wasalam, jeste, draga moja braćo, novinari. Moraju pisati u serijalima, u časopisima o poslaniku, sallallahu alaihi ve selleme. Zamislite da danas jedan dnevni avaz koji izlazi u tiražu od 250.000, da ima rubrika gdje se svaki dan piše neki detalj o poslaniku, ali salatu wasalam. Pa da se upozna onaj koga voli i onaj koga ne voli, da zna ako već mrzi poslanika, ali salatu wasalam, da ima šta i mrziti. Ako ga voli, da zna ko je poslanik, ali salatu wasalam, da ne živi u iluzijama. Ili jedan preporod koji preporađa 50 godina ali vidimo slabo da je preporodio. I na njemu stoji ajet inna Allah ila yugayru ma bi qawmin hatta yugayru ma bi anfusihim. Neće Allah promijeniti jedan narod dok taj narod ne promijeni sam sebe. Pa mijenjamo mi ovaj narod. I smo ga pustili kao i druge opcije što ga puste. I onda ga jednom u sedmici pozovu da mu grijehe oproste. I da mu obećaju velika mjesta u raju. Samo treba to uredno na vrijeme da sve uplati, da ne bi kasnije bile zatezne ili ove ili one kamate la aula wala kuvata illa billah. 74. vid pomaganje poslanika ali salatu wasalam u tim novinama bi trebale znači posebne rubrike biti gdje bi se u serijalima pisalo poslaniku ali salatu wasalam Kad će to doći? Pa kada se ovaj ajet koga smo malo prije citirali sprovede u dijelom. Kada se ljudi promijenu, mi čekamo od nejasnih ljudi da nam promijenu i ekonomiju i ovo i ono. Od ljudi koji svakodnevno ulaze u rad sa Allahom barek evo ta'ala. Čovjek koji samo uzme najmanji vid kamate, kao da je obavio zinalu sa svojom majkom, a li onaj koji to s ponosom govori kako je na ovoj i na onoj banci svakog mjeseca mora toliko i toliko samo znači kamata da plati a kamo li onda ostalo a kulu kao li hada ostavirali u nekom vrstavu firuhu innehu huvan rafur rahim الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبعد Draga moja braćo, poslanik alaih salatu wasalam je ostavio ovaj ummet na jasnom putu, čija je noć jasna kao dan, i neće zalutati osim propašteni. Danas kada pogledamo ovaj ummet, ovaj ummet ima svega, samo nema sunneta. Ili ga ne razumije, ili ga neće. A kad ga ne razumije, ne može, ne može ga tjeti. I zbog toga ovaj ummet ponovo mora na rengen. Ovaj ummet mora ponovo da se upozna kako treba sa poslanikom ali se radu o sram i da ne živi obmani jer od obmane nema koristi i zato mi svaki dan vapimo meta nasrullah kad će Allahova pomoć a Allahove pomoći nema nego katastrofa iza katastrofe moraju se vjernici zapitati po čega je to tako pa kada vidimo te vjernike koji se izmješaju sa nevjernicima, ne znam može li tada i mikroskop od koristi biti, da pronađeš ko je musliman, a ko je nije musliman. A vidimo da nevjernici nimalo se ne stidi. Belgija ovih dana punom parom radi na tome da zabrali nikav. Onaj smrad u Francuskoj već je izašao pred parlament i rekao da je burka, da je zar, da je to nešto što straši Francuze, poklali milijone muslimana po Alžiru, Maroku, Tunisu i 300 nikaba nema i više kamo sjeće da ima. U čitavoj Francuskoj to je problem. Predsjednik države se satim opterečava. To ništa drugo nije. To ništa drugo nije nego ta prava mržnja koja izlazi iz usta njihovi. Uama tuhbi suduruhum ekbrn. A kada bi mogli u njihova prsa zaviriti, onda bi pravu mržu njihovu vidjeli. Jedu u vrhove prsti u svoji, mutu bi gajbikom crtvite da govda. Ovdite odluke kako Kur'an kaže. To je zato što mrze Islam. I oni rade svoj posao. I oni kadrom se ponašaju. Kadru je određeno dok si u pakovanju kao nevijenik ne možeš muslimana voliti. Može to samo biti glumano. A šarijatom je određeno da ti trebaš islam voljeti. Pa ako ne budeš razumio šarijat, nećeš voljeti islam. Nećeš voljeti sunnet poslanika, ali salatu wasalam. Biće ti islam težak. Kad spomeneš pet vakat namaza, kod da si spomenuo 20 metara drva da danas trebaš i sjepat. Tako ljudima teško padne. A mora to tako biti kada se ne zna vjeroučitelj i njegova misija nije odrađena, nije se upisala kako treba, nismo je proučili kako je naređeno i onda nam dođe islam težak i samo nam je ostalo još kod kršćana da se ispisivamo iz islama i da prodajemo džanije. Ništa više hama nam nije ostalo. I zbog toga, ako želimo da Allah te barek evo ta'ala sa nama bude zadovoljan, moramo krenuti za poslanikom, ali salatu wasalam, bez imalo predomišljaja. Apsolutno mu se pokoriti i u tome je svako dobro. I 75. vid pomaganja poslanika ali se vratu sram. Treba osmisliti novinari, misionari, mis, pametni ljudi, mislioci, posebne emisije na televizijama. Ako je već taj opasni, opasno čudo ušlo u naše kuće, i može nam čeljad naopako odgojiti, onda pokušajmo ba da ga usmjerimo ako moramo u pravom pravcu. Biće teško. Ali već ako mora, zašto onda ne bi bila emisija 60 minuta o poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, a ne o časti ili udarati po časti muslimana i progaljati muslimane. Zašto se ne bi zvala emisija crte na kojima bi se praktično pokazao život poslanika ali sratu vesram, a ne džaba trošiti 60 minuta ili sat vremena da bi se neko dokazao da je pametan i da ima napisano da je pametan. I zbog toga odgovornost novinara, odgovornost mislioca, odgovornost intelektualaca je velika pred Allahom te bareke u ta'ala. Zbog toga, ako niste do sada, nikad nije kasno, Vratite se Allahu tebareke wa ta'ala i budite pravi pomagači Allahova sunneta, sunneta poslanika sallallahu alaihi ve selleme pa će vas Allah Đelešanu uzdignuti.